Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 7, 1981. Itinanghal bilang professed member ng Society of the Divine Word si Bishop Leopoldo Hausian, SVD. Nakilala ni Bishop Hausian ang SVD nung nag-aaral siya sa high school sa Divine Word Academy sa Urdaneta. Nang magtapos ng sekundarya, nagtungo siya sa Christ the King Seminary sa Quezon City noong 1976 para magsakristan na lalong nagpatibay ng kanyang pagnanais na maglingkod sa Panginoon at tuluyang pumasok sa seminaryo. 1987, nang mag-aral siya ng theology sa Taiwan at matapos ang isang taon, naordinahan siyang pari sa Odaneta. Enero ng 2005 ah, nang maihalhal siyang Provincial Superior of the Philippine Central Province ng SBD. Mula naman taong 2007, si Bishop siya na ang namumuno sa Diocese ng Bangged sa Abra inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.